ovo pulvoro por pli bona nutra stato. Ovo pulvoro havas la nova studajo rilate al multai nutrai substanzoi, la enhavo quantoin de freshai ovoi. Cai char ovo pulvoro estas crome pli longe conservebla, cai estas pli simple stocebla cai transportebla, gi povas helpi contra un manco de nutrado en regionoi cie normal case appenao disponeblas ovoi. amo de sciencistoi pri ce la universitatoi de Vieno cae Muncheno, analisis la quantoin da nutrai substanzoi en diversai specimenoi de ovo pulvoro. La esploristoi constatis che ne au appenao trovigis perditai quantoi compare cun completai ovoi, rilate al enhavo da entuta grasso, same rilate al essenzai amin acidoi, cae gravae microquantai elementoi, cae carotinoidoi, tiui gravas exemple ciel antaustupo por vitamino A. Same restas prescau constantai la concentrigioi de vitaminoi E cae B-dectu diras la sciencistoi en circulero. Quelcai nutrajae quantoi tamendum spruzza secigado de ovoi al plen ova pulvoro estas signife reductitai laula esploristoi. Vitamino A, retinolo, je dec quar procentoi, la viv necessae omega-6 gras acidoi je 39 procentoi, cae omega-3 gras acidoi jes estec 1%. Malgrau la perdo de retinolo, ovo pulvoro estas valora fonto de vitamino A, opinias la stud estrino. Per tio eblas ancora o contrao efici al vit affeccioe ce infanoi, ciui ofte aperas pro manco de vitamino A en quelcae regionoi ciu tag consumo de quanto da ovo pulvoro, ciu correspondas al mes granda ovo, sufficias por covri la besonon de infano por vitamino A je dudek quar procentoi, si clarigas. Rilate al vitamino E, tio estus ec la plena taga porzio. Eblus ancora pli bone el profiti la potenzialon de ovo pulvoro, se oni successus pli altigi la quanto in da essenza i gras acidoi cae da vitamino A en G. Exemple per pli abunda al dono de tiui substanzoi en la nutrajo de lo ovo productae cocinoi. Per ovo pulvoro eblas laula esploristino, ancau contrau effici al problemoi pri la crescado de infanoi, kiwi estas causata de nesufficia nutrado. Studaggio e pruvas che la aldono de ciu tage unu ovo, kiel el crom nutrajo, povas contribui al reducto de subnivela peso ce iom agiai sucin fanoi iel septec quar procentoi, si clarigas. Damagiae substanzoi, kiel pesae metaloi, ne pli abundigas per la secigado, diras la studajo. La analisa et entute en montras che ovu pulvoro, malgrau certai perdoi de nutra valoro, bone taugas por completigi la nutradon de homoi, precipe en regionoi, qui sub nivela nutrado ofte aperas. Pro la minimuma en havo da aquo, ovo pulvoro, disponas pri signife pli longa conservebletso cae pri relative alta densetso de nutrae substanzoi, Cae crome, gi estas transportebla ie longai distansoi, cae estas simple preparebla por consumo.